بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته handaq mushriklar kelishiga yaqin kavlab bo'lindi handaqning chuqurligi qancha edi eni qancha edi uzunligi qancha edi chuqurligi shunday kavlandiki uni ichiga tushib qolgan insonni chiqishligi og'ir bo'lsin ya'ni chiqolmasin eni shunday bir enlik qilib kavlandiki otlar sakrab o'tolmaydigan bo'lishligi kerak faqatgina bir sara asl otlar bo'lsa faqat shular o'tishi mumkinligi endi uzunligi esa madinani shimolini to'laligicha egallagan edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam handaqni kavlayotganlarida sahobalari bilan bir arobiy keldi islomni qabul qildi nabiy sallallohu alayhi vasallam undan isming nima deb so'radi u Juayl dedi. Ya'ni bir hasharotni nomini aytdi. Payg'ambarimiz bu xunuk ism ekan. Buni o'zgartir dedi. Sen bugundan boshlab amirsan dedi. Arobiy ha bugundan boshlab men amirman dedi. Va mana shu bo'lgan ishni sahobalar nashid qilishdi. Sammahu ba'da Juaylin amro va kana li yawmil ba'si zahra. Yana sahobalar Handaq kavlashlikda nashid aytishar ekan, Qubo masjidi va Masjidun Nabaviyni qurayotganda aytgan nashidlarni aytishar edi allohumma la aysha illa ayshal axiro fag'fir lil ansori val muhajiro abdulloh ibn ravoha bu nashidga yana qo'shib vallohi lavlallohi mahtadayna va la tasaddaqna va la sollayna fanzilan sakinata alayna va sabbitil aqdama illa qayna mana shunday qilib sahobalar nashida aytib handaqni nihoyasiga yetkazishdi musulmonlar ishonishdi lekin munofiqlar fosiqlar aytishdiki bu ichimizda biz dushmanni ko'pligidan xavotirni qo'rquvni qattiqligidan qazoi hojatga bemalol borib kelolmayapmizu abu muhammad bizga g'ururni o dunyodagi katta mamlakatlarni g'alaba qilishlikni va'da qilyapti alloh taolo nima dedi ularni so'zi haqida Astagfirullah. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا o'shanda munofiqlar va dillarida maraz bo'lgan kimsalar Alloh va uning payg'ambari bizlarga faqat yolg'on va'da qilgan ekanlar deya boshladilar. Musulmonlar ishonishdi. Mana shu Handaq voqeasidan bor yo'g'i 9 yil o'tib, Ya'ni mana shu bashorat aytilingan paytda musulmonlar eng tang ahvolda edi. Dushmanlari ko'p. Bularning adad musulmonlarning adadlari oz. Ikki tomondan xavotir, och, qo'rquv, sovuq, hatto kiyim-kechak ham yetarli bo'lmasdan qiyin holatda turganda payg'ambarimiz dunyodagi eng katta ikkita mamlakatni fath qilishni va'da qilganda ishonishdi. Ana shu futuhotlar bor yo'g'i 9-10 yildan keyin amalga oshdi. 14-yili bundan 9 yil o'tgandan keyin Yarmuk ma'arakasi sodir bo'ldi. Rum mahzun bo'ldi. Musulmonlar Rum saltanatini yengdi. Ana shu aytilgan vaqtdan 10 yil o'tib, Hijratning 15-yilida esa Fors bilan hal qiluvchi bo'lgan Qodisiya ma'arakasi yuz berdi. Va mana shu ma'arakada musulmonlar g'olib bo'lishdi. Iroq va Forsning boshqa yerlari musulmonlarning qo'liga o'tdi. Hech kim o'ylamagan edi. hech kim o'ylamagan edi qandaydir 9-10 yildan keyin butun yer yuzidagi qudratli bo'lgan mamlakatlar musulmonlarga taslim bo'lishligi handaq nihoyasiga yetib bo'ldi mushriklar kelishdi handaqni ko'rib hayron bo'lishdi abu sufyon handaqni ko'rgandan keyin vallohi bu hiylani arablar bilmaydi dedi har tomonga yurib ko'rishdi Madinaga kiriladigan shimol tomon to'laligicha xandaq bilan to'silgan edi. Mushriklar xandaqni ana shu Uhud tog'i tomonga joylashlikdan boshqa chora topolmadi. Abu Sufyon chora yo'qligini ko'rib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga odam jo'natdi. "Ey Muhammad, qo'rqdingmi xandaqga alib olsan? Qo'rqdingmi?" Rasululloh javob berdi: "Urush hila. O'ta olasan o'tdi." Lekin o'tishlikka biror bir chorasi asbobi yo'q edi. Qurash mushriklarining oldida faqatgina ikkita yo'l turardi. Birinchisi yo Xandaqda oxlab o'tishlik yoki musulmonlarning orqa tomonida turgan Banu Qurayzani o'zlari tomonga og'dirib, musulmonlarga ular orqa tomondan hujum qilsa, musulmonlarni mana shu yo'l bilan yengish mumkin edi. Yo Banu Qurayzani o'z tomonga og'dirish yoki Xandaqni oxlab o'tishlik. Musulmonlar Xandaqni himoya qilib turgan musulmonlarning adadi 3000 kishi edi. dushmanni qo'shini esa 10 mingdan ziyadeydi. edi. Ya'ni buni katta adattaki qo'shin musulmonlarni Xandaqda bir da ovora qilib turib, ikkinchi tomonidan o'tib ketishligi mumkin edi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3000 kishiga tinimsiz ravishda, tinimsiz ravishda Xandaqni hama qismini qo'llab turishni buyurdi. Abu Sufyon nima ish qilishi haqida fikr qildi. Chunki Xandaqdan oqlab o'ta olmayapti. Demak, yagona chora qolyapti Banu Qurayza yahudlarini payg'ambarimiz bilan qilgan sulhiga xiyonat qilib, musulmonlarga hujum qilishlikka ko'ndirishlik kerak edi. Madinada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qolgan ayol va bolalarni bitta qo'rg'onga, bitta qal'aga jamlab qo'ygan edi. erkaklarni hammasi handaqni himoya qilishlikka chiqqanligi sababli ularni oldida deyarli erkaklar qolmagan edi. Faqat yosh katta kishilar jang qilishlikka quvvati bo'lmagan odamlar qolgan edi. Abu Sufyan Banu Qurayzaga odam yuborish haqida fikr qildida kimni yuboradi? Kimni yuboradi? O'zi bilan birga kelgan yahudlarni jo'natadi. Ular ham yahudi, Banu Qurayza ham yahudiylar. Mana shu Xanda g'azotini, to'dalarni yig'ilishiga sabab bo'lgan Banu Nazirning sayyidi Haya ibn Ahtabni Abu Sufyan chaqirdi. Hamda unga sen borib Banu Qurayzani bizga yordam berishga ko'ndirsang, ishimiz oson hal bo'ladi dedi. Hayya ibn Ahtab aylanib o'tib Banu Qurayza qal'asiga yetib bordi. Banu Qurayzaga yetib borganida Banu Qurayzaning sayyidi Ka'b ibn As'adni chaqirib, u bilan gaplashmoqchi bo'ldi. Ka'b ibn As'ad uni chaqirig'iga javob bermadi. Yo'q dedi, sen bilan gaplashmayman dedi. Hayay aytdi, "Ey Ka'b, sen so'zimga quloq solib qo'y xolos keyin nima qilsang qil faqat quloq solib qo'y dedi kab ibn asad aqlli odam edi agar uni gapiga kirsa u albatta xiyonat qil deb keldi maqsadini biladi agar uni aytganiga kiradigan bo'lsa gapiga kirsa banu qurayzaga xuddi banu nazirni kuni tushishligidan qo'rqdida seni kuningga o'xshab kunim bo'lib qolishingni xohlamayman xullas har qancha harakat qilmasin kab ibn asad hayayga javob bermadi oxiri haya ibn axtab qilgan hiylasi shu bo'ldiki sen dedi kabga dasturxoningdagi ozgina ovqatingni mendan qizg'anyapsan dedi sen baxilsan dedi mana shu gap kabga ta'sir qildi odamlar meni baxil deyishmasin dedida kirgizinglar dedi shunday qilib banu qurayzani oldiga haya ibn axtab keldi kelib sayidlarni yig'ilishligini talab qildi yig'ilishdi u ularga Men sizlarga azizlikni olib keldim. Men sizlarga sharafni olib keldim. Arablarni, saidlarini yig'ib keldim. Qurayshni, G'atafonni, Banu Sulaymni, Ahobishni, butun arablarni olib keldim. 10 ming qo'shinni olib keldim. Muhammad bilan suvni buzinglar. Muhammad sizlarga nima qilib beradi deb ularga shu gapini takrorlayverdi. Banu Qurayzani sayyidlari rozi bo'lishdi. Ka'b narsa Asad bunga rozi emas edi. Lekin siqvosida majbur bo'ldi. shart turishdida payg'ambarimiz bilan bani qurayza o'rtasidagi sulh qog'ozga yozib ilib qo'yilgan edi qog'ozni olib yirtib tashlashdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bani qurayzani doimiy ravishda qilayotgan harakatlarini kuzatib turgan edi odam jo'natardi ulardan xabar olib turardi bu safar payg'ambarimiz sad ibn moz va sad ibn uboda roziyallohu anhu ansorlarning sayyidlari sizlar boringlar banu qurayzadan xabar olib kelinglar agar ular ahdini buzmasdan turishgan bo'lsa ya'ni ular va'da berishgan edi orqa tomondan xotirjam bo'ling muhammad biz senga qarshi hech qanday harakat qilmaymiz deyishgan edi agar shu ahdida turgan bo'lsa kelib ochiq e'lon qilinglar hamma eshitsin dedi yo agar xiyonat qilgan bo'lsa menga bir kelib bir ishora qilinglar men tushunib olay shu ishoradan dedi bu ikki ansoriy banu qurayzani yeriga borganida ular bilan so'zlashmoqchi bo'lganida Banu Qurayza yahudlari bularni qattiq haqorat qilishni boshladi. Shunda o'rtamizda ahd bor, kelishuv bor, sulh bor dedi. Hech qanday ahdam, aqdam, sulh ham yo'q deshdi. Xiyonat qilganliklarini ochiq aytishdi. Sa'd ibn Uboda roziyallohu bunga chidamadida ularni ham so'kishni boshladi. Sa'd ibn Mos, "Ey Sa'd, to'xtang" dedi. Endi bular bilan biz o'rtamizda bo'ladigan ish so'kishlik bilan bitmaydi dedi. Ya'ni xiyonat qilishdimi, endi so'kishlik bilan ish bitmaydi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga qaytib kelishdi ikki sahoba. Endi xiyonatni aytish kerak. Payg'ambarimiz shunga aytganki, agar sulhda turgan bo'lsa, e'lon qilinglar. Agar xiyonat qilishgan bo'lsa, ishora qilib qo'yinglar dedi. Bu sahobalar nima qilishdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday xabar bilan keldilar dedi. Adl va qora ya Rasululloh dedi. Adl va qora ya Rasululloh. Ya'ni avvalgi darslarimizda aytib o'tdik adil va qora ikkita kofir qabilalar musulmonlarni ichidan sahobalarni oldab ketib qatl qilishgan edi ya'ni musulmon bo'ldik deb bu sahobalarga omonlik berdi deb va'dalarni berib turib xiyonat qilgan edi ya'ni adil va qora yo rasululloh ya'ni xiyonat dedi payg'ambarimiz buni eshitib turib allohu akbar abshiru bin nasr allohu akbar g'alaba muborak bo'lsin dedi sahobalarga ko'pchilik tushunmadi xabarni chunki rasululloh ollohu akbar deyaptimi demak ular ahdida turibdikan degan tushunchaga bordi lekin bu xabar uzoq turmadi maxfiy fosh bo'lib ketdi banu qurayza orqadan xiyonat qilganligi musulmon qo'shini o'rtasida yoyilganidan keyin bu juda bir salbiy qattiq bir ta'sirni ko'rsatdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldida turgan munofiqlar kelib yo rasululloh uyimiz orqa tomoni ochiq edi inna buyutana avro shu orqa tomondan hujum bo'lib qolsa ayollarimizni, bolalarimizni himoya qilishimiz kerak. Ruxsat bering dedi, payg'ambarimiz javob berar edi. Ularni ketganligidan ta'sirlanib, juda ko'pchilik musulmonlar ham ketib qolishdi. Banu Qurayzani qilgan bu xoinona ishini oqibatida payg'ambarimizni oldida turgan 3000 askardan 2700 tasi qaytib ketdi. o'ndan to'qqizi qaytib ketdi payg'ambarimiz bilan handaqni oldi bor yo'g'i 300 yuzta sahoba qoldi Banu Qurayza xiyonat qilganidan keyin birinchi qilmoqchi bo'lgan ishi Madinadagi qolgan ayol va bolalarni asir qilib olib kelmoqchi bo'lishdi. Chunki bilishar edi, erkaklar hammasi o'sha Handaqda himoyasida ayollarni va bolalarni to'plab qo'ygan bir qalani ham bilishar edi. Birinchi bo'lib kelinglar shularni asir qilib olib ketaylik, cho'ri qilib deyishdi. Bir qancha josuslarni ana shu qal'a tomonga qarab jo'natishdi. Bu josuslar qal'aga yaqin joyga kelishdida ichidan bitta odamni jo'natishdi borib bilibki erkaklar bormi yo'qmi bu josus sekin berkinib ketayotganda uni qal'ada turgan payg'ambarimizning ammasi sofiya binti abdul muttolib roziyallohu anhu ko'rib qoladi ya'ni kelyapti agar hozir kelib qo'rg'onda himoya qiladigan erkaklar yo'qligini bilsa hujum qilib olib ketishligini bildi va shoshilib pastda turgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shoiri hasson ibn sobitni oldiga tushdi 70 dan o'tib qolgandi u kishini yoshi ey hasson dedi uni josus qatl qil dedi agar qatl qilmasang xabarni bilib ketadigan bo'lsa musibat bo'ladi dedi hasson roziyallohu anhu qari odam edi men dedi jang qila olmayman qarib qoldim kuchim yetmaydi dedi shunda mana shu sahobiya ayol urush libosini kiydi, belini mahkam chiydi va qo'liga katta bir ustunni olib, ana shu josus keladigan yo'lda poylab berkinib turdi. Haligi josus sekin berkinib kelayotganda to'satdan shunday yashiringan joydan chiqdi-da, qo'lidagi soyil bilan boshiga bir chopdi. Josus yiqilib tushdi. Xanjarni oldida boshini tanasidan shunday ajratdi, kallasini bu yoqqa sudradi. So'ngra qal'ani ustiga chiqib turib, sheriklarini kelishini kutib turgan yahudiylar qarab kallani shunday uloqtirdi kalla ularni oldiga tushganda ular ha qal'ada to'ldir erkaklar bor ekan dedi va ayollarga hujum qilishlikdan bolalarga hujum qilishlik fikridan qaytib ketishdi mana shu sahobiy ayolni qilgan qahramonona ishi bilan madinadagi ayol va bolalar omonda qolishdi ya'ni o'zida bo'lgan bir shijoat borki o'g'li zubayrga bergan bu ayol zubayr ibn avvomni tarbiya qilgan onasi edi shuning uchun bolalarni onalari tarbiya qiladi qamal og'irlashdi chunki 3000 ta odamning 2700 tasi ketib qolgandan keyin albatta musulmonlarga bu holat og'radi mushriklar har qasiga Xandaqdan oqlab o'tishga harakat qilishdi musulmonlar esa qaytarib turishar edi holat nihoyatda og'ir bo'ldi musulmonlarga birodarlar chunki oldida 10 ming qo'shin ularni ro'parasida bor yo'q 300 ta odam turibdi. Bular qorni och, adadlari oz, sovuq, qo'rquv ikki tomondan orqadan Banu Qurayza hujum qilishi mumkin. Bu shunday bir tang, qiyin holat bo'ldiki, Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qildi. Astagfirullah izja'ukum min fawqikum va min asfala minkum va izzaghatil absar va balaghatil qulubul hanajir va tazunnuna billahi zununa. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar o'shanda ko'zlar tinib yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edinglar ya'ni ko'zlar tingan qo'rquvdan yuraklar bo'g'izga tiqilib qolgan bu oyatlarni mazmunini bu oyatlarning haqiqatini shu joyda turgan sahobalar yaxshi bilishgan eng qiyin holat bo'ldi va har qancha qiyin bo'lmasin orqasiga qaytdi birodarlar xohlagan paytda mushriklar bu yoqqa o'tishligi mumkin fursat bo'lib qolsa va xohlagan lahzada orqadan banu qurayza hujum qilishligi mumkin musulmonlar qaysi tomondan musibat kelishligini bilmasdan xavotir qo'rquvda turardi bir necha kun davom etdi mana shunday bir holat so'ngra mushriklarning bahodirlaridan pahlavonlardan besh kishi asl otlarni mingani, sara otlarni minishganida Xandaqda tor joyni topishdida oxlab musulmonlar tomonga o'tishdi. 5 tasi. Bular Ikrimat ibn Abi Jahl, Amr ibn Wud, navfal ibn Abdullah ibn Muawiya, Baror ibn Hattob va hubayro ibn Abi Vahblar. Beshalasi ham mushriklarni bahodirlari, pahlavonlari. Musulmonlar tomonga o'tishdi. Man yubarif. Kim jang qiladi? Yakkama-yakka kim chiqadi dedi. Birinchi bo'lib mushriklarning pahlavonlaridan Amr ibn vud oldiga chiqdi. Chiqib turib, kim chiqadi yakkama-yakkaga dedi. Musulmonlar, sen kimsan deb so'rashganida Amr ibn vudman dedi. Hech kim chiqmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim unga qarshi chiqadi dedi. Hech kim chiqmadi. Amr ibn vud jahiliyatdagi yengilmagan jangchilardan edi. Yoshi deyiladi 80 ga uch 3 ana shu kuni 80 ga kirgan lekin quvvatni cho'qqisi deydi odamlar faqat ismidan qo'rqib qochishar edi jang qilishligidan emas nomini aytsa odamlar qo'rqar edi hatto musulmonlarni bahodirlari ham chiqishlikdan uni mahoratlidan uni mohirligidan qo'rqishdi amr ibn udman dedi payg'ambarimiz man lahu dedi kim unga qarshi chiqadi dedi ali ibn abi tolib men yo rasululloh dedi yigirma to'rt yo yigirma besh yoshda edi va urushda bir ko'pam mohir emas payg'ambarimiz yoshi ulug'roq jangda bir mohirroq bo'lgan odamni chiqishligini kutdi ikkinchi marta payg'ambarimiz man yahruj lahu dedi ali roziyallohu anhu men yo rasululloh dedi ey ali o'tiring dedi uchinchi marta payg'ambarimiz man yahruj lahu kim chiqadi unga qarshi dedi uchinchi marta ham ali men yo rasululloh dedi payg'ambarimiz xavotir olib aytayaptiki, <clears throat> ey ali u sizni qatl qilib qo'yishdan xavotirdaman dedi rasulullohki amr ibn udni mohirligidan xavotirda yo rasululloh inshaalloh men uni qatl qilaman dedi chiqing dedi yigirma to'rtga kirgan ali saksonga kirib quvvati cho'qqisida turgan hali biror marta yengilmagan mushriklarni botiri amr ibn udni oldiga chiqdi ali roziyallohu anhu piyada chiqdi amr ibn ud zo'r otni ustida o'tiribdi amr ali roziyallohu anhu ga qarab kimsan dedi dedi men Ali man" dedi amr ali ibn misan dedi yo'q ali ibn abi man" dedi ya'ni abu Talibni arablar o'rtasida hurmati baland edi amr tanirdi amr ibn vud abu Talib tanirdi sen birodarimning bolasi ekansan ey bola qayt orqangga dedi sendan ko'ra yosh kattaroq chiqsin dedi ya'ni Xohlamayman men seni o'ldirishni dedi. Ali roziyallohu anhu aytdiki, "Ey Amr, menga yetib kelishicha, menga xabar berishlaricha, agar senga ikkita ishdan bittasini tanlashlik taklif qilinsa, bittasini albatta tanlar ekansan" dedi. Ha dedi. Men senga ikkita narsani taklif qilaman dedi. Ikkita narsadan bittasini tanla dedi. Amr nima dedi? Birinchisi islomga kir dedi. Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning payg'ambari ekanligiga guvohlik berdi. Shu o'rinda ham da'vat. Amr ibn Ut aytdi, menga bu narsani hojati yo'q Men kerak emas dedi. Ikkinchisini aytdi o'di. Ikkinchisini dedi, an-nizal dedi. Men bilan urush dedi. Amr ibn Ut aytadi, biron kimsa deydi, mendan qo'rqmasdan meni yakkama-yakka olishga chaqiradi ya'ni yakkama yakka olishuvga chaqiradigan vaqtgacha yashayman deb o'ylamaganim dedi ya'ni hech kim uni yakkama yakkaga chaqirmas edi bunaqa gapni eshitaman deb o'ylamadim dedida shart otidan tushdi qilichi bilan otini bir urib chopib tashladi nima uchun ali piyoda kelgan edi a bu otda o'tiribdi jang qilsa to'g'ri bo'lmaydi ya'ni izzat nafsi g'ururi balandligidan otini bir urib chopib tashladida ikkalasi ham bir biriga teng bo'ldi ikki qo'shin qarab turibdi Xandaqda bu tomonida musulmonlar tomonida Ali bilan Amr o'rtasida jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu ustiga Amr ibn Nuvut qilishini ko'tarib shunday bir qattiq zarba berganida Ali roziyallohu anhu qalqonini qo'ydi. Qalqonni zarba qattiqligidan bo'lib tashadi. Ali roziyallohu anhu orqaga tisarilib ketdi. Ali qalqonsiz qoldi. So'ngra Amrni atrofida aylanishni boshladi. Aylandi, aylandi, ikkalasi bir-biriga tashlanib shu chang ko'tarildi. shu darajada bir qattiq jang bo'ldiki shiddatli chang ko'tarilganligidan ikkalasi ko'rinmay chang ichida qolib ketishdi mushriklar ham ko'rmayapti musulmonlar ham ko'rmayapti mana shunday bir shiddatli jang bir soat davom etdi va hamma kuzatib turdi qani chang tugaganda nima bo'ladi shu payt changni ichidan ollohu akbar degan takbir eshitildi payg'ambarimiz eshitib turib ollohu akbar dedi payg'ambarimiz ham so'ngra ali roziyallohu anhu amr ibn vudni mushriklarni eng nomi chiqqan qahramonini qatl qilib chiqqan edi shunda amir bilan bu yoqqa o'tgan to'rtta pahlavoni amirni o'lganini ko'rganidan keyin xandaqdan qochib orqaga qaytishga harakat qilib qoldi uchtasi ulgib o'tib ketdi xandaqdan qulab to'rtinchisi nafal ibn muoviya u ham qochishlikka harakat qilib qoluvdi zubayr ibn avom roziyallohu anhu yetib bordida otida yelkasiga qilich bilan shunday zarba urdiki zarbani qattiqligidan yelkaga tushgan qilich otni egariga borib to'xtadi mushukni ikkiga bo'lib tashladi muborazaga hech kim o'tmadi shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga mushriklar odam jo'natishdi ey muhammad amr ibn vud bilan nafal ibn muoviyani jussalarini bizga qaytarib bersanglar sizlarga o'n ming kumush beramiz deyishdi ya'ni bu ikki kishi nihoyatda bir hurmati baland edi bularning ichida Payg'ambarimiz aytdi: "Nahnu qawmun la na'kulu samanal mauta." Biz o'liklarda pulini yeydigan qavm emasmiz. Olib ketinglar dedi. Olib borib xandaqqa tashlashdi. Hamda ruxsat berishdi, hamda odam ikkalasini ko'tarib ketishdi. E'tibor bering. Musulmonlar faqir, musulmonlar och, musulmonlar iqtisodiy qiyinchilik holatda bo'lsa ham 10 ming kumushni beramiz desa, o'likni pulini biz yemaymiz deb qatar berdi. Ya'ni musulmon odamning izzat nafsi qanday bo'lishi kerak, taqvosi qanday bo'lishi kerak. Mana shunday holatda payg'ambarimiz olmayapti. Ozgina bir qiyinchilik deb haromga qo'lini urib qo'yayotgan, 3-4 so'm kerak bo'lgan paytda protsentga pul olib qo'yayotgan yo qandaydir bir harom tijoratga qo'l urib qo'yayotgan aka-ukalarimizga aytamizki, rizqingizda bo'lsa, o'sha 10 ming so'm keladi. haromga uzatsangiz ham, halolga uzatsangiz ham. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklarni birligini sindirmoqchi bo'ldi chunki bir qancha qabilalar yig'ilib kelgan shularni agar birligiga bir zarba bera olsa musulmonlarga yaxshi bo'ladi rasululloh mushriklar tomonga odam jo'natib g'atafon sayyidlarini payg'ambarimizni oldiga bir kelishligini talab qildi maxfiy suratda mushriklar 10 mingta bo'lsa mana shu 10 mingta qo'shinning to'rt mingi to'rt mingi g'atafon qabilasidan deyarli qo'shinni yarmi agar bularni uylariga qaytarib yuborishlikka payg'ambarimiz yo'l topsa demak dushmanni yarmi yo'q bo'ladi g'atafon sayidlari xo'p deyishdi va handaqqa tushib hech kimga bildirmasdan kelishdi g'atafon sayidlari uyayna va boshqalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga sizlar madinani tashlab qaytib ketinglar orqanglarga dedi uyoyna aytdi xo'p shunday qilamiz nima berasan bizga payg'ambarimiz aytdilar men sizlarga Madina xurmosini 1 yillik hosilini 4 dan birini beraman dedi. Ya'ni katta miqdordagi bu boylik edi. U yoyni aytdi, yo'q dedi, hammasini berasan dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga ko'nmadi. O'zi asli g'atafonliklar o'lja deb kelgan. Endi agar o'lja jangi jadalsa shunday berilsa, ayni muddao undan tashqari xandaqdan o'tisha olmayapti, hech narsa qilisha olmayapti. Shuning uchun rozi bo'lishdi. Işte. hammasini berasan dedi payg'ambarimiz unamadi xullas bir qancha bir tortishuvlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir yillik xurmoni mevasini hosilini yarmini berishlikka rozi bo'ldi g'atafonliklar rozi bo'lishdi shu haq evaziga so'ngra payg'ambarimiz aytdilar bu ittifoqimizni bitta sharti bor ansorlarni roziligini so'rab qo'yishimiz kerak chunki xurmo ansorlarning bog'idan olinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ansorlarning sayyidlari sad ibn moz va sad ibn ubodalarni chaqirtirdi bu hozir banu qurajadan so'kishib kelgan ikkita sahoba payg'ambarimiz bu ikki ansoriyga men g'atafonliklarga agar ular ortiga qaytib ketishsa madina xurmosining bir yillik hosilini yarmini berishga va'da qildim dedi nima deysizlar dedi agar xo'p desanglar bir yillik xurmoni yarmini beramiz bular ortiga qaytib ketadi dedi ansorlarning odobini ko'ring shunda sad ibn moz aytdi yo rasululloh bu ish vahiymi dedi olloh buyurdimi shuni dedi payg'ambarimiz yo'q dedi bu ishda o'zingizni bir rag'batingiz bormi siz xohlab yaxshi ko'rib qilyapsizmi dedi yo'q dedi men majburman dedi dushmanlarni bir birligini ketkizish uchun mustorman dedi shunda sad ibn moz aytdi yo rasululloh agar bu ish vahiy bo'lsa shubhasiz itoat qilamiz dedi vahiy bo'lsa buni tushunamiz ayoq agar bu sizni rag'batingiz xohishingiz bo'lsa sizni ko'nglingiz uchun har qanday ishga tayyormiz deyishdi sizni xafa qilmasligingiz uchun sizni ko'nglingiz uchun har qanday ishni qilamiz yo agar siz makr uchun hiyla uchun urush uchun majbur qilayotgan bo'lsangiz yo rasululloh bular deyapti ya'ni g'atafonliklar eshitib o'tiribdi saatni javobini payg'ambarimizga berayotgan javobini bular deydi g'atafonliklar bizdan bir dona xurmoni ham bekorga olishmas edi yo mehmon qilib egizardik bekarga yoki sotar edik bu johiliyatda shunaqa edi endi Alloh bizni islom bilan aziz qilgandan keyin biz bekarga beramiz muhrumoni bizni oldimizda ularga faqat qilich bor dedi uyaynat ibn bu ansorilarda javobini eshitib hayron bo'ldi 10 mingta qo'shin oldida banu qurayza orqada adadlari oz musulmonlarda shunday qiyin bo'lib tursa ham shunday javob beradi osonlikcha taslim bo'lmasligiga ahliyatda yetdi payg'ambarimiz qarab turib ey uyana dedi ish sen eshitgandaqa dedi bo'lmadi dedi va qaytib o'tib mushriklarni qatorida yana qolishdi qamal davom etdi birodarlar handa g'azotini qamali qirq besh kun davom etgan bir yarim oy uch yuzta odam o'n mingta odamni oldida turibdi har qanaqasiga o'tishga harakat qilishar edi musulmonlar qaytarib turishdi Musulmonlar charchaganlari borib damini olar edi, boshqa odam o'rnini egallardi. Hatto ba'zilari uyiga borib kiyimini almashtirib kelib, yaxshiroq tayyorgarlik ko'rib qaytib kelar edi. Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu uyiga borib kiyim biyimini almashtirib qaytib kelaman deb borganida Oyisha roziyallohu anha ko'radi u kishini. Qarasa ustida kiygan sovuti mustahkam pishiq bo'lmaydi. Ko'hrak qismi ochiq qolgan bo'ladi. Oyisha onamiz aytadiki, shu shu yerdan bir xavotirdaman da dedi. haqiqatdan sad namozi qaytib keldi kamon otishlik boshlandi ikki tomondan ayni ochiq turgan ko'hrigiga kamon o'q kelib sayildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelishganida rasululloh qo'li bilan sug'urib tashladi qon otilib chiqishni boshladi jarohatdan har qanday yo'lini qilib ko'rishi qon to'xtamadi so'ngra payg'ambarimiz temirni oldi o'tga solib qizitib turib ko'hrigiga bosib kuydirib yarasini to'xtatdi qonini kay oxirgi davo degan payg'ambarimiz lekin payg'ambarimiz qaytargan kay bilan davolashdan qon to'xtadi ozginadan keyin yana otilib ketdi payg'ambarimiz yana bir marta temirni olib kuydirib qo'yib qo'ydi qon to'xtadi keyin yana otilib ketdi baribir so'ngra payg'ambarimiz sad ibn muozni madinaga olib borib masjidi nabaviyda davolashlikka buyurdi u kishi uchun alohida chodir tikib berildi masjidni ichida ansorlarning ayollaridan bo'lgan rufayda ismli ayol sad ibn muozni davolab turdi islomdagi birinchi mumarriza birinchi mumarriza rufayda roziyallohu anhu bo'ldi mushriklar qamalni cho'zilib ketganidan o'zlari ham qiylanishib bugun qanday qilib bo'lsa ham o'tishimiz kerak deb shiddat bilan hamma qo'shilib birdamga hujumga o'tdi musulmonlar himoyalanishga majbur bo'lishdi bir to'p otliqlar ana shu mushriklar tomonidan orqasidan aylanib u yoqqa bu yoqqa o'tib turishdiki biror bir fursat topilib qolsa o'tamiz bu yoqqa deb payg'ambarimiz ham bir jamoa musulmonlarni o'zi boshqarib ularni qaytarib turdi shu kungi hujum peshinda boshlangan hujum kun botgandan keyin to'xtadi shu darajada tinimsiz bo'ldiki kun botgandan keyin mushriklar hujumni to'xtatganida umar ibn hattob kelib yo rasululloh bugun bizni juda qattiq band qilishdi asr namozini zo'rg'a shomga yetkazib o'qib oldim dedi payg'ambarimiz aytdi ey umar men asrda haliyam o'qiganim yo'q dedi Ya'ni ko'ring, 5 daqiqada bir namozni o'qib olsa bo'lardi asr namozini, lekin 5 daqiqa ham rohat olmadi. Shunga payg'ambarimiz buyurdi, asr namozini o'qimaganlar so'ralganida adadi nihoyatda katta edi. Ular bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avval jamlanib, avval asrni o'qidi, keyin shom namozini o'qishdi. Namozni o'qib olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab turib aytdiki, Allohga qasam dedi. Yer yuzida sizlardan boshqa Allohga ibodat qilayotgan boshqa odam yo'q dedi. So'ngra payg'ambarimiz duo qildi. Allohumma astur avratina va min rawatina. Allohumma munazzilal kitab, sariyal hisab, ihzimil ahzab, Allohumma ihzimhum zalzilhum. Mana shu duosidan keyin Alloh taoloni nusrati keldi. Mana shu duodan keyin Alloh taoloning nusrati keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'ring, dushmanni to'sishlik uchun xandaqni qazibdi. 300 ta odam bilan tinimsiz 45 kun himoya qilib turdi. Keyin duosini qilyapti. Ya'ni sabab ham qilinyapti. Duo ham qilinyapti. odamlarni hayotini qarasang, bittasini qilayotganini ko'rasan. Yo sababini qilib Alloh bilan ish olmay qo'ygan, faqat mehnat qilayotgan. yoki duo qilib umuman o'tirib olganini ko'rasan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ibratsiz bilan bizga insoniy sababda hammasini qilib turib duo qilyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Va duo ijobat bo'ldi. Naim ibn Mas'ud mushriklar bilan Qurayshdan kelgan musulmonlarga qarshi kelgan mushrikni qalbiga Alloh taolo shu vaqtda iymonni soldi. 45 kundan beri urushyapti kelib. Alloh taolo o'zi biluvchi zot. Birodalar qanday qilib nusrat beradi o'zi biladi. Dushmanning ichidan bitta odamga qalbiga iymon berdi. Bu Naim ibn Mas'ud agar esimizdan chiqmagan bo'lsa, Uhud g'azotiga sabab bo'lgan xabarni shu kishi aytgan edi. Sulayq ismli musulmon bilan Naib ibn Mas'ud aroq ichib o'tirib, Naib ibn Mas'ud mas bo'lib karvonni xabarini aytib qo'ygan edi, agar eslasanglar. Hmm. Ana shu Naib ibn Mas'ud. Naib ibn Mas'ud qalbiga Alloh iymon berdi, musulmonlar tomonga o'tib keldi. Hech kim da'vat qilmadi uni. Allohni xolagani bo'lar ekan. Shunda keldida payg'ambarimiz bilan uchrashib, "Ya Rasululloh" dedi. Men sizning diningizga kirdim. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Meni islomga kirganimizni bitta siz kirganimni bitta siz bilasiz dedi. Buyuring nima qilay dedi. Iymon keltirib ham itoatni qarang. Siz bilan qolaymi yo nima qilay dedi. Enaim 10 mingta qo'shinda oldida 300 ta odam turdi nima yu 300 bitta odam turdi nima dedi. Katta ish emas, lekin ularni birligiga bir putur yetkiza olasiz, ularni tarqatib yubora olasiz, shu ishni qiling dedi. Ya'ni qanaqa odam iymon kelyapti-da yana. Ya Rasululloh, unda men yolg'on gapirishim kerak dedi dedi urush hiyla dedi bunga o'xshagan joyda mumkin gapiring dedi naim ibn masud qaytib mushriklarni qarorgohiga qaytdi naim ibn masud qurashni ichida hurmatli kishi edi g'atafonda ham hurmati baland edi hamda banu qurayza bilan bordi keldisi bor edi tez tez banu qurayzani oldiga borib kelardi mushriklarni qarorgohida tongini olib turib banu qurayza tomonga aylanib o'tdi banu qurayzani oldiga bordi sayyidlarni yig'ilishini talab qildi yig'ilishdi naim aytdi meni kimligimni bilasizlar dedi bilamiz deyishdi muhammadga bo'lgan adovatimni ham bilasizlar dedi ha shubha qilmaymiz bunda dedi sizlarga bo'lgan do'stligimni ham bilasizlar dedi ha dedi nimaga bu gaplarni aytyapsan dedi naim aytdi qavm dedi ya'ni anavi o'n mingta qo'shin mushriklar Madinani fath qilishidan noumid bo'lishligi. Ya'ni 45 kunda ola olmayapti. Endi orqaga qaytib ketishmoqchi ular dedi. Agar qaytib ketsa, sizlar Muhammad bilan yolg'iz qolasizlar dedi. Muhammad bilan yolg'iz qolsanglar, Muhammadga qarshi quvvatinglar yetmaydi dedi. Nimani maslahat berasan dedi? Naim aytdiki, sizlar o'zingizlarga bir kafolat bo'lish uchun Qurayshning 10 ta bir sayidlaridan o'zingizlarni oldinglarda turishini talab qilinglar. Shunda tashlab ketmaydi ular sizlarni dedi. Yaxshi gapni aytding deyishdi ma'qul deyishdi Naim ibn Mas'ud qaytib Qurashni oldiga bordi. Bitta odamni qilayotgan ishi. Qurashni sayidlarini yig'ilishlikni talab qildi, hammasi yig'ilishdi. Nima deysan dedi? Meni kimligimni bilasizlar dedi. Bilamiz dedi. Muhammadga bo'lgan adovatimni bilasizlar dedi. Ha bilamiz, 45 kundan beri biz bilan jang qilyapsan. Banu Qurayza bilan bo'lgan do'stligimni ham bilasizlar dedi. ha bilamiz dedi ha nima gap dedi menga xabar keldiki banu qurayza muhammad bilan sulhni buzganligiga pushaymon eshitdik endi ular muhammadga aytishibdi ey muhammad biz senga qurashning 10 o'ntasini tutib bersak sen ularni qatl qilib turib biz bilan sulhni qaytadan tikkalashlikka rozi bo'lasanmi deyishgan ekan muhammad ha debdi endi u sizlardan banu qurayza sizlardan o'nta sayyidlardan berishinglar talab qiladi dedi ular aytishdi agar sen haqiqatdan rost gapirayotgan bo'lsang bu katta ish bo'libdi dedi abu sufyon shubha qildi abu sufyon o'zi borib aniqlab kelishni xohladi aylanib o'tdi banu qurayzani oldiga kirdi ba'zi rivoyatlarda o'g'lini jo'natdi deydi abu sufyon banu qurayzani oldiga kirgan kecha jumadan shanbaga o'tar kechasi edi ollohni taqdirini ko'ring Banu Qurayzaning sayyidlari yig'ilishdi. Abu Sufyon ularga qamal juda cho'zilib ketdi. Ertaga biz hujumga o'tishlikni niyat qilib turibmiz. Biz u tomondan, shimoldan, sizlar janub tomondan hujum qilinglar, Muhammadni ishini bir yo'li qilamiz dedi. Ular aytishdi: "Ey Abu Sufyon, ertaga shanba. Shanba kuni biz hech narsa qilmaymiz. Chunki shanba kuni Allohga osiy bo'lganlarda Alloh taolo maymunlarga va to'ng'izlarga aylantirib yuborgan. dedi. Abu Sufyon, to'g'ri bu gapi dedi hayolida. Bo'lmasa buni ertasiga dedi. Yakshanba kuni. Ha bo'pti, uni ertasiga hujum qilamiz, faqat bitta shartimiz bor. Sizlar bizni tashab ketmasligingiz uchun kafolat bo'lish uchun o'zingizlarda sayyidlaringizdan 10 tasini bizga qo'yib ketasizlar dedi. shunda abu sufyan ha to'g'ri aytgan ekan dedida mayli men maslahatlasharman dedi qaytib ketdi naim ibn masudni mana shu qilgan hiylasi bilan mushriklar bilan banu qurayza o'rtasidagi ittifoq buzildi agar abu sufyan aytgandek ikki tomondan teng hujum qilinganida musulmonlarga haqiqatda katta musibat bo'lgan bo'lardi nabiy sallallohu alayhi vasallam bu narsani xabarni eshitib qalbi biroz xotirjam bo'ldi lekin hali xatar turgan edi aqulu qavli hada va astag'firulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh